Jien u dan s-sanħas natikom merba z-semmija nistidinkom għal program ieħor mill-arkivi. Program li fih niltaqgħu mal-mistidna li kolli hawn fl-istudio u magħkom is-semmija jaqsmu l-esperjenzi tagħhom fir-riċerka li jkunu għamlu mill-arkivi jew forum ta' sorsi oħra. Mill-arkivji qed jixxandar fuq Net FM kif ukoll fuq is-sit netfm.com.mt. Il-mistiedna tal-lum hija Janice Caruana, infermiera li ħad tkellimna dwar ir-riċerka li għamlet għall-ktieb tagħha Il-Majjestra u t-twelid fil-komunità Maltija fis-seklu 20. Janice hija infermiera kwalifikata bil-Baċellerat u psikoterapista. Ħadmet għal diversi snin fil-qasam tal-emerġenza u l-ambulanza. Il-ktib tagħha l-Majistra u twelid fil-komunità Maltija fis-seklu 20 kien rebbieħ ta' fondi mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib. Hija tikteb il-poeżiji fil-fatt il-poeżija tagħha il-Mara Maltija kienet rebbieħa fil-Malta UNESCO Youth Association. Hija wkoll kollezzjonista ta' diversi oġġetti u strumenti mediċi tal-Majjistra. Tul din is-sija li għandna flimkien, Janice se tgħidilna kif għamlet ir-riċerka tagħha. L-intervisti li għamlet ma' dawn il-qwiebel, il-kliem użat, l-għodda użati waqt il-ħlas u esperjenzi oħra. Huwa suġġett interessanti ħafna li żgur se jqajjem interess fost is-semmija. fosthom dawk li b'xi mod għadhom jiftakru meta l-Majistra kienet tiġi d-dar biex tgħin lill-omm teħles mit-twelid tat-tarbija. Janice ħa ġġib ħafna memorji u memorji sbieħ. Għeżież semmiegħa, bi pjaċir nilqa' lil Janice Caruana. Grazzi Janice li għoġbok eh, tilqa' l-istedina. Eh, ħadd pjaċir li l-qajt din l-istedina hekk malajr eh, Ejja ngħidu hekk lilek ma nafekx, grazzi lil Michael Buħaġar li wkoll kien mistieden tiegħi hawnhekk xi ġimgħat ilu li jogħġbu eh, jgħaddili l-kuntatt tiegħek biex eh, tiġi hawnhekk u mas-semmi enti ħa taqsam l-esperjenzi eh, ta' riċerka li għamilt fuq suġġett suġġett veru interessanti. Eh, grazzi li l eħe u nawra ingrazza u koll il-Michael Buħagġar li għeni fir-riċerka tijaj għal-publikazzjoni tal-ktib. Janice, x'wasslek biex tistudja għal infermiera u mbagħad tkompli tistudja fuq il-Majjistri l-Wiebel? Bażikament il-ġisem minn dejjem kien jaffaxxinani u mindu kont żgħira ġifieri kont nuri interess biex nipprova nifhem il-ġisem, l-organi. Sakemm fl-aħħar mill-aħħar ġejna biex nagħżlu ovvjament għażilt suġġetti relatati mal-bijoloġija u l-kimika u bqajt nistudja mal-infermiera. Kemm ilek eh, fil-qasam tas-saħħa? Issa eh, ħanala 14-il sena. 14-il sena, kont eh, f'tal-ambulanzi emerġenza min jaf xrajt. Eżatt. U dak kien parti mill-ispirazzjoni tiegħi li wassal biex nibda din ir-riċerka. Xi drabi fost l-emerġenzi ikun hemm xi li kollha bżonn li tassisti Tassistiha għal twelid fid-dar jew fejn tkun f'karozza fejn tinqabad bażikament tgħinha. Kellek esperjenzi hekk? Eżatt, u hekk bdiet għax kelli iktar minn esperjenza waħda u ara kont immur id-dar kurjuża x'kien jiġri qabel meta t-twelid kienet xi ħaġa normali li t-tarbija titwieled id-dar. U bdejt nixtri l-kotba tal-antik, ta' żmien il-gwerra, tal-folklor U meta bdejt naqra ma kienx hemm biżżejjed risposti għall-mistoqsijiet li kelli. Eżempju, kif kien ippreparaw għal twelid id-dar? X'kien ikollha magħha l-majjistra fil-bagalja? Fil-fatt huma l-mistoqsijiet li ħa nsaqsik. Eżatt. Allura ddeċidejt, iddeċidejt li nibda riċerka jiena u nfittex jiena. Sew. X'differenza tgħaddi bejn għabla u majjistra? Bażikament il-kelma għabla u l-kelma majjistra jfissru għall-istess persuna, dik li tassisti l-omm fit-twelid. Imma l-kelma qabla ġejja mill-Għarbi u l-kelma majjistra ġejja mil-lingwa Taljana. Imma dil persuna, kemm qabla kemm majjistra, ġifieri f'Malta qatt ma setgħet tipprattika jekk ma tkunx kwalifikata l-inqas fis-seklu 20. Ġifieri din ma kinitx persuna kwalinkwe, però kienet tkun persuna prattikata u kwalifikata biex tagħmel dan ix-xogħol. U Fejn kienet tistudja? Issa, kif nafu fis-seklu 20 kien hemm perjodu tal-gwerra, kellna l-ħakma tal-Ingliżi. Fil-bidu kien hemm l-università, kien kors l-università u kienu jistudjaw l-Università ta' Malta meta kien jiftaħ il-kors. Jiġifieri jridu jkollhom ċertu livell ta' edukazzjoni dawn. Eżatt, fost l-affarijiet hemm li jridu jkunu jafu ġifieri jrid ikollhom livell tajjeb li jafu jaqraw Malti, Ingliż u tajbin fil-matematika u ovvjament kien ikollhom eżamijiet sussegwenti biex ikunu jistgħu jipprattikaw din il-mestier. Il-kors b'wieħed u ieħor kien ta' tliet snin u mhux dejjem kien b'xejn. Jiġifieri jiena fir-riċerka tiegħi sibt irċevuti tal-miżati tal-università. Jiġifieri biex tidħol għal majjistra trid tkun sta bene? Mhux tkun sta bene, qed ikollok Il-ġenituri li għamlu ħafna sagrifiċċji biex ifaddlu għall-miża ta' tiegħek. Apparti minn hekk, kien hemm perjodi fejn il-kors ma kienx isir hawn Malta u dawk li xtaqu jsiru majjistri riedu jmorru l-Ingilterra jingħaqdu ma' illum biex tiftehmu hemm serje called the midwife kienu jagħmlu l-apprentistat u t-tagħlim tagħhom hemmhekk. Imma trid tqis li dak iż-żmien il-mara tista' tgħid kienet il-magħrufa bħala tal-kċina. Eżatt, imma l-Majjistra kienet dik il-persuna li kienet magħrufa u meqjusa u rispettata daqs l-avukat u t-tabib u l-qassis tar-raħal, għaliex bażikament kull mara kienet tkun tafha u kienet tgawdi rispett kbir minn kulħadd. Din kienet ukoll waħda mill-ftit nisa li kienet issuq u kellha ċertu, il-kelma tagħha kellha ċertu piż fis-soċjetà, jiġifieri di apparti li kienet tgħin u tassisti fit-twelid, kemm-il darba kienet tkun typo ta' avukata għall-omm. Ma ninsewx illi s-servizzi soċjali x'minn dejjem kienu preżenti fil-pajjiż u lanqas is-sezzjoni tal-vjolenza domestika, jiġifieri dik kienet tkun dik il-persuna li wkoll tiddefendi l-omm u t-tarbija fil-ġuf tagħha, jiġifieri kellha rwol ħolistiku qabel it-tqala, waqt it-tqala, fit-twelid u anke wara. Inti l-istudju tiegħek fuq il-majstra li kienet taħdem fil-komunità, ġifieri mhux dik li kienet taħdem fl-isptar. Eżatt. X'differenza tgħaddi? Bażikament bħala kors kienu jagħmlu l-istess taħriġ, ġifieri tliet snin ta' taħriġ irid ikollhom iktar minn esperjenza ta' iktar minn 40 twelid li dat taħriġ kien isir l-Isptar Ċentrali li llum huwa d-Depot. Dak kull Furjana. Eżatt, u kif iġibu l-kwalifiċi u mbagħad jistgħu jiddeċiedu lew li jaħdmu bħala majstra fil-komunità, għax it-twelid fil-komunità kien għadu jsir xi ħaġa regolari, jew inkella jaħdmu l-isptar. Kien hemm min jippreferi jibqa' fil-komunità għax forsi diġà kien hemm ġerazzjoni ta' majstri qabilhom u komplew ma' dak il-mestier, u kien hemm min ried ikun iktar flessibbli u iktar f'ambjent kontrollat u ħadem fl-isptar. Sew, u inti għażilt eh, dawk li jaħdmu fil-komunità. Eżatt, għaliex ix-xogħol tagħhom huwa xogħol li m'għadux isir illum, is-sena tagħhom intilfet u jiena bħala infermiera li kon naħdem fl-ambulanza nista' nifhem id-diffikultajiet li inti qiegħda waħdek fuq il-post u tittirranġa bli jkollok bli jiġi eh, u l-isfidi huma differenti. Ġifieri inti ġieli wellit. Jiena jinġi li wellit ta' xina om, imma jinġi l-assistajt fit-twelejt ukoll, ejwa. Waqt xogħli. Qabel kienet xi ħaġa komuni li tista' tulet id-dar, tant hi xi ħaġa komuni u kienet minn dejjem preparata għaliha li bħala parti mill-istruttura tad-dar, jiġifieri daqt nibdew mill-perit, kienu jiddiżinjaw l-alkova jew l-għorfa li kienet tkun kamra apposta fejn isir it-twelid ġod-dar stess. L-għorfa hemm fuq. L-għorfa, eħe, hemm fuq, ġifieri titla' sular tara ġeneralment mill-bitħa u kienet tkun maqtugħa għaliha u tissejjaħ għorf għaliex hija l-istess kamra fejn ir-raġel jagħraf il-mara. Jiġifieri kien isir konċepiment u wara t-twelid. Tgħidli hemm għalfejn ikollok kamra biex tkun intimu? Peress li qabel il-familja Maltija kienet estiża, diffiċli jkollok ftit privatezza għax ikun hemm it-tfal, in-nanna, l-kunjata, kulħadd jgħix fl-istess dar. Allura din il-kamra, kemm l-għorfa kif ukoll l-alkova, kienet tkun l-iktar kamra iġjenika, jiġifieri jekk m'hemmx madum fil-kumplament hi kienet tkun bil-madum, jew jekk mhux bil-magħdum biċ-ċangatura, u ma kenitx tintuża mill-kumplament tan-nies. Janice, alkova x'kienet, għall-benefiċċju tas-semmiegħa? L-alkova hija qisha kamra ġo kamra biex niftehmu. Ġeneralment kienet tkun kamra kbira maqsuma bi ħnejja u bieb żgħir ħdejha. Bħala qies kienet tkun ħames piedi b'ħames piedi bejn u ieħor u dik kien ikollha l-ħnejja kienet tkun mgħottija bil-purtiera. Wara dik il-purtiera kien ikun hemm sodda tal-wieħed u nofs jew tal-wieħed biex l-omm tista' twelled fuqha, u l-majjistra biex ma toqgħodx tikxifha kull darba li tidħol u toħroġ minn ħdejha kienet tgħaddi mill-bieb tal-ġenb. Kienet tintuża din? Le, din il-kamra kienet tintuża biss. Riservata kienet. Eżatt. Imma kienet tintuża wkoll f'każ li jkun hemm xi mard infettiv u l-persuna trid tkun iżolata. Ġeneralment kienet iktar tintuża l-għorfa milli l-alkova. Issa dejjem perċezzjoni li n-nies kienu jwelldu fuq l-alkova, fuq ir-raff, għax dejjem kienu kien hemm toqba, kienu kien hemm sellun, għadek issibha sal-lum f'ċertu djar antiki. Però mhijiex vera, fuq l-alkova, ġifieri ġo r-raff, kien ikun impossibbli li l-omm twelled, però kien ikun hemm sodda u dejjem kienu jippruvaw ibellgħuha lit-tfal għax l-omm kienet twelled hemm fuq. F'verità dik kienet tkun il-kamra fejn il-koppja tista' tkun ftit intima mingħajr interruzzjonijiet mill-kumplament tal-familja. Fir-raff. Fir-raff tal-alkova jew jekk għandhom għorfa aktar tard għorfa. Sew, Janice, għażilt li tiffoka l-istudju tiegħek fuq il-komunità iktar milli l-isptarijiet. X'inhi r-raġuni għalfejn? Għaliex nemmen li dawn in-nies bħala soċjetà preżenti qed noqsuhom mir-rispett. u ma tantx nafu f'dwarhom. Illum għad hawn, għad hawn majjistri hekk fil-privat, fil-komunità? Fil-privat fil-komunità, iva ma mhux jassistu għal twelid. Għal liema raġuni ma? Diversi raġunijiet u. Per eżempju. L-ewwel transizzjoni li kien hemm għaliex kienet ħarġet liġi li ċertu għax inti għandek bżonn ċertu mediċini miegħek bħala majjistra, speċjalment petidin biex tagħti għall-uġigħ. U mbagħad kienet ħarġet regola li bħall-speċi dawn ma jistgħux jibqgħu joħorġuhom barra mill-isptar, ċertu mediċini jridu jkunu biss użati ġewwa l-isptar. Allura ovvjament qishom qatgħulhom biċċa minn idejhom il-majjistri għax inti jekk ma tistax tassisti għal twelid jekk ma jkollokx ċertu serħan tal-moħħ li għandek ċertu mediċini miegħek. Apparti minn hekk, għalkemm xi kultant naħsbu li li twelled l-isptar hija tajba li ma fiha xejn ħażin, Qed nitilfu ħafna wkoll u nqasna mid-dritt, kważi kważi mill-opportunità li l-omm tista' twelled ġo darha u Malta. Barra minn Malta, l-Ewropa, kważi t-tliet kwarti tad-dinja kollha għadhom iwelldu barra l-isptar jekk it-tqala tkun bla komplikazzjoni u kollox ward u żgħar. L-ewwel kont qed tgħidli l-differenza għalfejn bgħadt fuq linja fil-komunità. Ta' min insemmu wkoll, jiġifieri l-majjistra fil-komunità tul is-seklu għoxrin kien kien b'diversi avvenimenti, biss biss kien hemm il-gwerer. Mhm. Ġifieri jien għandi rakkonti ta' majistri u anka ta' ommijiet li ġifieri kellhom jassistu waqt errej eżempju. Li ħatejdilna aktar qudiem dwarhom. Shelters kull imkien fil-flerin tal-imġiba u ta' ħaddingli ġifieri ma kienx ma kienx xi ħaġa sempliċi, kważi kważi kienet tkun itqal li tkun majstra fil-komunità. Mhux bħalma qiegħda l-isptar u tgħajjat u jiġi tabib jgħinek. Kien hawn ħafna majjistri fil-komunità? Kien hawn numru mhux ħażin, però r-reġistru. Kemm kien hawn bejjiet ieħor? Ir-reġistru fejn hemm l-ismijiet kollha għadni ma sibtux sal-lum, jiġri jien għadhom sitt snin nagħmel ir-riċerka, imma r-reġistru mitluf, jista' jkun jinstab xi darba jew inkella nqered fil-gwerra. Però bl-addoċċ ma nistax nagħti numru għax anke. Imma huma kien ikollhom liċenzja? Kien ikollhom liċenzja u rridu jġedduha kull sena. Allura naħseb li wieħed isibhom fl-ases tal-pulizija il-liċenzji. Ħafna mid-dokumenti tal-majjistri kont isibhom Santu Spirtu, ġo ħafna dokumenti hemmhekk sibthom anke rnexxieli nsib xi karti tal-eżamijiet, iċ-ċertifikat ta' kull waħda. Pero hemm dokumenti li għadhom neqsin sal-lum. Probabbli fil-Chief Secretary to Governor, fis-CSGs. L-aħħar riċerka, fir-riċerka tiegħi l-aħħar żvilupp li kelli li kien hemm dokumenti il-qorti bil-majjistri kollha reġistrati hawn Malta. Hmm, interessanti. Però meta mort infittxu jidher li għadhom mhumiex arkivjati kif suppost u għadhom mhumiex aċċessibbli għal pubbliku daqshekk laqgħa. Qabel l-1900 il-dokumenti tal-qrati din l-Arkivju Nazzjonali. Mhm, eżatt. U fis-seklu 20 Ovvjament. Kienet problema biex tagħmel ir-riċerka li kellek bżonn inti. Eżatt. Ġenis, konna qed nitkellmu dwar it-tip ta' majjestri fil-komunità u l-isptar. Il-ħlas mhm. kien isir xorta bħal waħda li marret l-isptar? Eh, nibdew minn dal-punt kruċjali. It-twelid huwa proċess naturali. Iġveri ħafna mid-drabi jisiru minn problemi ta' xejn. Ek kienx l-istess L-ambjent huwa differenti. L-isptar mhuwiex l-ambjent li taf l-omm. U l-isptar għandu r-regoli tiegħu. Jekk l-omm riedet iddaħħal lill-kunjata magħha, inti, jekk forsi ma tistax tagħmilha l-isptar, trid toqgħod mingħajr il-kunjata miegħek, jew mingħajr ir-raġel, min trid. Il-majjistra tal fid-dar kont tkun tafha, kienet issegwik, kont tħossok kunfidenti magħha, kienet tafek. Jiġifieri dik ħa tgħin ukoll għax tnaqqaslek ċertu anzjetà. Min-naħa l-oħra l-isptar, inti ħa tassistik il-majstra li tinzerta xogħol dakinhar. Sakemm mhux tnejn għax ikun inbidel ix-shift. Id-dar huwa l-ambjent tiegħek. Jekk inti tixtieq toqgħod bil-qiegħda, tixtieq timxi, tista' tagħmilha ġod-dar. Però jekk l-isptar għandhom regoli stretti, llum iktar flessibilità, imma eżempju jekk trid toqgħod bilfors mal-monitor imwaħħla, ovvjament ma tistax tiċċaqlaq. Anke jekk forsi tixtieq ix-xarba favorita tiegħek, jien naf, tixtieq tagħmel te, kafè, l-isptar għandek ċert regoli trid toqgħod magħhom. Id-dar m'għandekx. Ekku, il-majstra tiegħek taf min kienet? Iwa, għadna ħbib sallum konna ħbib qabel u għadna ħbib sallum. Jien tiegħi kienet eh, Vella Bondina, xe imwilet eh, ħattart Santa mhm. Katarina. Mhm. Pioniera, Vella Bondin kienet pioniera wkoll fil-qasam, però dik ġew l-isptar kif qed ngħidu. Fl-isptarijiet. Il-problema li sibt għar-riċerka tiegħek li ovvjament il-programm jismu mill-arkivji ovvjament allura mhux biss dokumentazzjoni iżda wkoll intervisti li nittama dawn dawn l-intervisti jkunu l qudiem preservati u forsi wkoll aċċessibbli wkoll għal aktar riċerka. Ġenis, xi problemi sibt? għal-riċerka biex mela. jissamni dawn nitkellmu mm. fuq id-dokumentazzjoni u Xi persuni wkoll li eh, intervistajt? Eh, bħala intervisti nista' ngħidlek li qegħdin ovvjament diġà aċċessibbli fil-ktieb tiegħi għaliex jiena ktibthom verbatim, jiġifieri kif qaluli ktibta biex ma nitlef xejn mis-sugu tal-qaluli. Ba tgħidilna xi ħaġa l Mela le, issa bħala problemi kelli sfidi kbar għaliex dan ħadd ma joqgħod jikteb l-esperjenza tiegħu waqt it-twelid, jiġifieri jien l-esperjenzi kelli nġibhom billi nagħmel diversi intervisti ma ssibhom fl-ebda arkivji. Kif għedtlek ukoll kelli problema għax hemm xi dokumenti neqsin bħala l-lista tal-majjistri u ċertu, jien naf, karti tal-eżamijiet sibt bin-nieqes, minn gradwa sibt in-nieqes. Hemm affarijiet oħra esperjenzi li inti dawn mhux ħa jkunu dokumentati imkien bħal meta kellek it-twelid fil-moħbi, meta kien ikollok tqala barra żwieġ jew f'każ ta' infedeltà, ovvjament l-esperjenza personali peress li dak iż-żmien kien tabù, Kienu jmorru għawdex, ux? Kien hemm min imorru għawdex, però. Jew il-belt. Mill-irħula, imorru l-belt. Sibtu wkoll dar ħal-qormi li kienet immexxija mill-majjistri wkoll, minn majjistri li kienu jiġu minn Xuxin, li kienu jilqgħu t-tfajliet jew nisa tqal għandhom, jassistuhom sat-twelid, jekk kienu hemm bżonn jirranġawlhom għall-adozzjoni, kollox b'mod legali, u mbagħad ovvjament kulħadd ikompli ħajtu skont id-deċiżjonijiet li kienu ttieħdu. Issa dik ukoll kienet xi ħaġa li ma sibthiex fl-ebda arkivju però sibtha għand il-persuni li jiġu minnhom. Jiġifieri kienu arkivjati għand il-persuni personali, kieku ma tkunx ma kinux huma li uruhomli jiena għadni ma ma skoprejtx dawn l-affarijiet ovvjament. Problemi oħra ta' etika għaliex min ikun adottat jew il-missier ma niżlux, eżempju kont issib padre ignoto, unknown father. Li hawn ħafna. Żgur li hawn ħafna. Biss għandi f'intervista li kelli mal-Majstra May Pecorella, illum m'għadhiex magħna le fila. Maltija din? Hija Maltija, tgħix ta' Sliema kienet. Fl-intervista ġri li kont għamiltilha qalt li li għad jiġu għad jiġu diversi nies minn barra minn Malta, minn Malta, għax daw jiskopru li ommhom li rabbiethom mhijiex il-propja u jmorru għandha biex ifittxu, hi tfittxilhom fir-reġistri personali tagħha għaliex fiha kien ikun hemm l-isem il-proprja ta' min, tal-omm. Tal-omm fiha. Eżatt. L-omm naturali. Eżatt. Dawn ma ssibhomx l-ebda arkivju ħlief għand il-persuna personali. Sew, kien hawn qwiebel barranin? Mela ma kienx hawn, speċjalment fi żmien il-gwerra, ġifieri kien hawn ħafna qwiebel Ingliżi, imma dawn kienu jaħdmu fl-isptarijiet bħall-Isptar Boffa fejn kien jintuża biex jitwieldu l-Blue Sisters, Iva, ma kienux jaħdmu fil-komunità, ma sibtx majistri mhux Maltin li kienu jaħdmu fil-komunità. Ma ninsawx ukoll li hemm differenzi fil-lingwa. Inti ma tistax ma tifimiex il-majistra, min il-kelma pux tifimha ma mhux il-kelma pux biss tittajdlek il-majistra fim. Ekku, ekku, ekku. Ġenis, xi raħal partikolari li kien hemm diversi majistri iktar minn rħula oħra. Jiena affukajt ħafna fuq iż-żejtun għax jiena żejtunija. Jiġifieri rnexxieli nsib majjistri li kienu jaħdmu fl-istess epoki. Jiġifieri. Kemm kien hemm? Kemm kien hemm? Li riċerkajt jiena eh, madwar sitta, mhux kollha kienu tas-seklu 20. U ovvjament kienu jassistu wkoll l-irħula tal-maġem. Tal-qrib. Eżatt. Però, eżempju, ħażabar kien hemm eh, il-Majstra Maria Bongailas, di kienet ukoll tassisti lill-prostituti jew il-ħaddiema tas-seda stretta. Jiġifieri dik hija wkoll ferm interessanti. Ħafna. Interessanti ħafna. Għaliex xi wħud mill-majjistri kienu bħal jitqażżu, ngħidu hekk, jew jevitaw li jħammġu idejhom, naf li mhux il-kelma propja, eh, li jħammġu idejhom ma' prostituti. Trid tqis li kien hemm eh, ċertu mart eh, sesswali. Il-venereal disease, per eżempju. Però il-majstri kienu wkoll kellhom biex jaħdmu, kellhom biex jisterilizzaw, Kellhom l-ingwanti, kellhom enfasi enormi fuq l-iġjene, jiġifieri bħal broxkijiet biex tgħassel id-dwiefer, parti mir-regoli kienu li titneħħi ċ-ċrieket, tneħħi l-arloġġi, jiġifieri hemm sibt regoli jiena fl-arkivji ta' Santu Spirtu ta' kif trid iġġib ruħha l-majjistra bħala etika, bħala oġġetti xi trid iġġorr, bħala diżinfettanti x'se kellha, jiġifieri mmorru lura min dejjem kien jeżistu. Sew. U r-riċerka tiegħek kienet biss is-seklu 20. Eħe. Jew mort ukoll qabel? Mort qabel fis-sens għaliex eżempju kelli bżonn infittex dokumenti ta' ċesarji li saru d-dar b'urġenza u hekk irnexxieli nsib. Ċesarji b'urġenza. Ċesarji b'urġenza fid-djar. Mhuwiex ras normali jew jibda bħala twelid normali tinqala l-komplikazzjoni u biex isalvaw l-omm jew biex isalvaw it-tarbija wkoll, kellhom bżonn li ssir ċesarja malajr, imma di ssib ta' qabel is-seklu 20. Sew, allura, kien qed tmur l-isptar? Sakemm ma kinitx hemm il-gwerra, kien hemm is-servizzi tal-ambulanza, kien hemm is-servizz, jiġri jekk il-majjistra tara li hemm lok, li eżempju l-pelvi, l-għadam tal-mara huwa dejjaq, ma kinitx tħa tieħu s-sogru li tgħinha tassisti d-dar, imma kienet tibgħatha l-isptar mal-ewwel. Bħala mbagħad għajnuna, kienet ikollha l-għajnuna mit-tabib tar-raħal jekk kien qalhom ma' xi kumplikazzjoni, U ovvjament da kien ikollu aktar għodda biex jassistilhom bħal forbiċi, forceps. U mbagħad meta kien possibbli jekk tinqal' emerġenza ma jistgħux bl-ebda mod isostnu l-omm, kienu jċemplu l-ambulanza. U s-sistema hija identika għal barra? Ifhimni, kważi kważi għadha identika sal-lum ukoll għax aħna bl-istess oġġetti kważi, ftit immodifikaw ruħhom. Barra minn Malta, forsi għandek problema iktar ta' distanza u forsi l-mentalità wkoll għaliex jagħtu iktar widen u jagħtu iktar poter lil majjistra li tista' ġġorr ċertu mediċini eżempju mingħajr ma jkollha liġi li żżommha. Fis-sens, il-liġi ma ttellifhiex, il-liġi tgħinha. Biss biss barra minn Malta għandek il-midwife practitioner u nurse practitioner li Malta lanqas biss għadna noħolmu bihom dal-affarijiet. Għaliex jien nemmen li peress li ħafna nies li joħolqu liġijiet huma tobba, u qegħdin dawn li jiddeċiedu min jista' jaħdem u kif, ovvjament nemmen li ma tantx ħa jagħtu opportunità lill-infermiera li tidħollhom fl-għala jew lill-majstra. Sew, sew. Avolja mill-union. Imma aħna Malta ejn ngħidu stil għalina, fhimt? Ma ma nixtieqx nidħol fiha. Kemm kien idum il-ħlas? Il-ħlas, mhux kull ħlas huwa l-istess bħala t-twelid. Jiġri jekk tkun l-ewwel tarbija, għandek l-ewwel stadju tal-uġigħ sakemm it-tarbija tibda tinżel u tipprepara għal twelid. Dejjem għandek mill-inqas 12 siegħa. Il-majistra ma kienx tiġi mal-ewwel meta l-om tħoss mal-ewwel weġa'. Mbagħad kienet tiġi tittawa l-om tara fiex waslet, teżamina esternament u internament u jekk tkun għadha lura, ittiha xi pariri bħal strieħ jew imxi skont kif tkun u tmur tassisti xi ħadd ieħor. U mbagħad il-majstra kienet tiġi lej bejn l-aħħar biċċa tal-ewwel stadju għat-tieni stadju meta jibda t-tqanżigħ. In ġenerali, ma nistax ngħidlek eżatt kemm idum għax kull marra differenti skont id-daqs tat-tarbija, però l-majstra kienet obbligata li tibqa' għall-inqas minn siegħa wara li titwieled it-tarbija ħalli tara li l-omm qed tirkupra sew u li t-tarbija qed tixrob tajjeb. Majjistri fl-irħula u fil-bliet. F'perjodu, f'perjodu fejn it-transport ma kienx bħal tal-lum, ġifiri l-viċinanza kienet iktar, ovvjament għandek iktar tul, mhm. kif kienet din? Interessanti. Anka, anka forsi l-aspet eh, meta il-belt eh, kienet iktar kosmopolitana. Mhm. Mill-irħula li wieħed jaf lill-ieħor. Eħe, eħe. Bħala prinċipju kulħadd kien jgħin il-majstra kważi. Ġri, il-majstra kienet issib eh, liftijiet minn għand kulħadd. Ġri, f'waħda minnhom Doloressa Pjana, eżempju, tifel tagħha diskrivili kif ommu ġili kien jiġi wieħed b'karettun, joħorġilha kaxxa tal-kini qabel kienet tal-injam titla' fuqha biex titla' fuq il-karettun u jwassalha fejn għandha bżonn. Ġi bħala trasport dejjem sabet għajnuna. Ġuża Portelli ta' Rabat ġieli talat ma' ġolġib ta' soldati biex iniżluha fl-irdum ta' ħaddingli. Ovvjament, soldati mill-imtarfa. Eh, minn kull imkien, ġifieri daw dejjem sabu b'xi mod biex waslu, issa tal-belt li kellhom tajjeb li l-kuċċier pess li kien dejjem idur mal-belt, ehm, seta' iwassal ukoll ir-risposta. Ġifieri jekk xi ħadd min-naħa ta' fuq tal-belt, ehm, Mara li għandha bżonn l-għajnuna tal-majjistra kienet tgħid il-kuċċier, il-kuċċier xogħlu kien idur mal-belt iwassal ir-risposta u ġieli jwassal il-majjistra wkoll. Issa bħala soċjetà minn kullimkien kont issib diffikultajiet ta' tfal mhux mhumiex ta' missier mhux magħruf u hekk. Imma l-majjistri dejjem qaluli li dejjem imxew b'mod etiku bħal speċi ta' u għalihom ma tagħmilx differenza li missier magħruf jew mhux magħruf jew familja tal-flus jew mhux tal-flus. Għaliex huma kienu jagħmlu xogħolhom u ehm, kien hemm min imur aktar minn xogħol, ġifieri ehm, majistri miż-żejtun, Marija Kamilleri, ġieli tat li kell istess lill-lom ġieli ġib xi tiġiġa jew xi serdu għax ma jkollhom xieklu biex tkun tista' tistejqer wara twelid eżempju. Interessanti, qed nieħu pjaċir li qed issemmi li dawn l-ismijiet tal-majjistri. Jiena intervistajt madwar 15 ġifieri Giuseppina Zgendo. Minn fejn kienet? Minn taslima. li din ukoll twieldet fl-1891 u ħlet din id-dinja fl-1977, Giovanna Agius, di kienet majistra li kienet tagħti s-servizz tagħha il-belt, kienet tuża ħafna il-koċċier bħala mezz ta' trasport. Ġifieri din għenet ħafna l-diversi tfajliet li kien hemm fi Strada Stretta probabbli. Imma ma ninsewx ukoll li fi żmien il-gwerra ħafna nies kellhom jiċċaqalqu. Żgur. Ġifiri, umbat, eżempju, fil-Knisja San Gergor, iż-Żejtun, kienu jilqaw ħafna refuġjati tal-Kottonera u l-Majistra Malia Dolores Sapjano li kienet miż-Żejtun, kemm il-darba t-tifel tagħha wkoll irrakkuntali li di fili kienet tkun id-dar jiġu jħabbtulha jkun wasal xi vjaġġ refuġjati tal-gwerra Maltin stess L-omm ma tkunx felħet għall-vjaġġ u tispiċċa tweled fil-knisja, ġifieri taraha hemmhekk l-ewwel darba u tassistiha. Kompli għidli min huma dawn. Ġużeppea Bonnici kienet ukoll majistra miż-Żejtun, twieldet l-1900 u ħalliet din id-dinja aktar tard wara l-gwerra. Josephine Portelli, Magħrufa Ġuża, din kienet minn Rabat Malta, li din għandi ħafna intervisti magħha interessanti għax ħadmet f'postijiet vera remoti bħall-imġiba, Ħad-Dingli u x'naf jiena. Qed nieħu pjaċir, fil-fatt min jaf kemm qed iġġib nostalġija li ssemmija li forsi Eh, b'xi mod jew ieħor iltaqgħu ma' dawn il-majestri. Żgur, Mejda Korella ta' Sliema, Dik kienet it-tieni kellha iktar minn ġenerazzjoni waħda. Qariba tagħha Annunzjata Caruana kienet ukoll majjistra, ġifieri di mhijiex l-ewwel ġenerazzjoni ta' majjistra. Għandek Georgina Portelli minn Għawdex li kienet tgħix ir-Rabat, għandek Mary Camilleri magħrufa bħala Marija miż-Żejtun u għandek Carmela Cassar li kienet ukoll miż-Żejtun kienet il-mama tagħha. Eh, Josephine. Ġifieri dak huwa eżempju eh, mill-lom għat-tifla. Eżatt. Għandek Francesca Xkembri li kienet taqdi naħat ta' Zebuċ u kienet minn hemmhekk ukoll. Eh, Giorgina Camilleri, Raffaella Farrugia li kienet ukoll iktar minn ġenerazzjoni waħda ta' majistri. Omma Emanuela Schembri. Tajjeb li dawn huma meħudin inti qed tagħmel referenza wkoll għal ktib tiegħek ma jistru twelid fil-komunità Maltija fis-seklu 20. Eżatt, u nistgħu nibqgħu għaddejjin ġifieri jiena intervistajt u riċerkajt fuq diversi majjistri u. Kien kollox bejwiet ieħor. 'Il fuq minn ħmistax. Imma ovvjament imbagħad kelli nagħżel għax jiena ridt infittex iċ-ċertifikati tagħhom biex nara li veru kienu majjistri, bdejt infittex il-qraba tagħhom. Kien hemm xi majjistri li l-abwa ta' majjistri u ma kenux kwalifikati. Forsi kellhom l-esperjenza, jafu il-trade, ejja ngħidu hekk, iktar milli milli l-edukazzjoni, l-aspett. Kien hemm min u mbagħad meta nqabdu ovvjament trasqu l-qorti. U kien hemm xi ma kien hemm mhm. ntqajt ma' każi fil-gazzetti wkoll ta' majistra eh, fatti iktar minn darba li din eh, għajtula biex eh, tmur tassisti l-om u darba rifjutata xkella l-ħaddim għad-dar u darba oħra rifjutat u ma jenitx ma għaltlux il-pulizija l-min sata jmur ifittex floka u di spiċċa tuħlet multa. Janice, qed nieħu pjaċir nisimgħek eh, ovvjament ħadd kompli tgħidilna aktar aktar il qudiem ħanifqu għal pawsa mużikali eh, nkunu magħkom eżis semja wara din il-kanzunetta mill-grupp Brodu. Għażilt kanzunetta li ovvjament eh, hija adattata mal-istudju ta' Janice Caruano madar programm fuq il-Majistra u l-isem tal-kanzunetta hija Kemmi Sabiħa l-Ħajja. Fit-tieni parti tal-programm, Janice Caruana, l-mistiedna tiegħi tal-lum fil-programm Mill-Arkivji, se tkompli ddawwaqna mill-esperjenzi tagħha fil-laqgħat li kellha mal-Majjistri, it-twelid ta' trabi rfirħulha matul is-seklu li għadda. Infakkarkom li dan il-programm qed jinstema' fuq NetFM kif ukoll netfm.com.mt. Dawk li ma laħqux l-ewwel parti, minn għada tkunu tistgħu tisimgħu din l-intervista sħiħa fuq is-sit netondemand.mt. Propju fis-sezzjoni tal-poddati, produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Noel Denastas. Ġenis, fl-ewwel parti inti kont qed issemmi xi esperjenzi li ltqajt magħhom eh, fl-intervisti. Per eżempju, għawdex, xi problemi, ovvjament il-mentalità uċija forsi tista' tkun daqsxejn ejja ngħidu hekk differenti iktar maluqa minn Malta. Għawdex għandu sfida għalih għaliex peress li xi wħud mill-Maltin kienu jmorru jwelldu bil-moħbi Għawdex, hemm qisu ċertu tabù li għadu mdendel sal-lum. Dan għaliex, ovvjament, uħud minn dawn it-trabi li kienu twieldu bil-moħbi għadhom ħajjin sal-lum, jiġifieri għandek ukoll problema ta' etika. Id-dokumenti ta' fejn twieldu u kif twieldu u aktar dettalji mhux kollha jinsabu fl-Arkivju Nazzjonali. Per eżempju, l-parroċċi, l-parroċċi. Hemm xi forma ta' reġistri, ovvjament hemm ir-reġistri tal-magħmudijiet. Eh, fil-parroċċi. Jagħmlu referenza għall-majjistri, ma jidhirlix, ma jidhirlix jien, jien kontraj tal-belt, ħanejdu hekk. Mhux kull parroċċa. Tar-rabat u xi rħula oħrajn. Mhux kull parroċċa u mhux kull perjodu. Eżempju, f'Ta' Ħaż-Żabbar kien hemm perjodu fejn xi priet partikolari, bħal San Stax niftakar ismu, kien jikteb l-isem tal-majjistra meta jirreġistra t-twelid u l-magħmudija tat-tarbija. Ġifieri dik kienet ta' għajnuna għax imbagħad jiena mill-isem inkun nista', eżempju, ngħodd kemm dik il-majjistra kellha twelidijiet f'dak ix-xahar, f'dak ir-raħal, eżempju. Ġieli rnexxielek issib f'ġurnata kemm għamlet. Li rajt il-reġistri ta' Maria Camilleri, il-Majstra miż-Żejtun, jiġifieri r-reġistri qegħdin ovvjament għand it-tfal tagħha u meta għoddejniehom, jiġifieri fil-perijodu ta' kemm damet taħdem kellha iktar minn 8,000, assistiet iktar minn 8,000 twelid. F'kemm perijodu? B'wieħed u ieħor qisna qed ngħidu 35 sena, speċjalment jiġifieri wara dak li kien magħruf baby boom, jiġifieri rajt fir-reġistri ġieli iktar minn tlieta f'ġurnata. Għall-benefiċċju tas-semmiegħa, baby boom. Meta kien? Di bażikament wara l-gwerra żdiedet ir-rata ta' twelidiet. Ġifieri qed nitkellmu snin 40. Eżatt, eżatt. Wara t-tieni gwerra. Ġenis, dawn il-majistri x-xogħol waħedhom kienu jagħmluhom jew kellhom xi assistenti. Fit-twelid pers li kien jaħdmu fil-komunità dejjem ħassib il xi ħadd li kien jgħin lil-omm jew inkella jipprepara għal twelid. Ġifieri bażikament kien ikollok ejn ngħidu forfa, xena tipika Jilħaq ikollok omm, l-omm jew xi qraba jew ġirien magħha, jiġifieri jgħinuha tqum, ituha tixrob lil omm u hekk. U ġeneralment ikun hemm xi persuni oħra li kienu jagħmlu l-affarijiet bħal isaħħnu l-misħun, jgħallu l-brodu, jippreparaw il-kutri, jilqgħu l-majjistra, jmorru għall-majjistra. Jiġifieri le, I mean bħala majjistra kwalifikata hi, jekk imbagħad tantiċipa ġie xi problema kienet tibgħat għat-tabib. Ovvjament, kienet tkun mejjuna mill-qraba tal-om, ovvjament, fimt, minn ħaj jitijat ixrob l-om, minn ħaj msela l-ara, minn ħaj newel il-misħu l-majistra. Pero kien hemm drabi fej il-majistra kienet tkun iju l-om biss. Wara ħlas, it-tarbija. Mela, wara t-twelit, mbagħad ovvjament toħroġ is-sekonda, il-borza fej tkun it-tarbija, il-majistra tara li l-om qed tredda tajjeb u mhix qed titlef dem, tara li kulħadd nadif u mistrieħ, u mbagħad ġeneralment l-għada kienet issir il-magħmudija. L-omm kienet tibqa' d-dar u l-magħmudija kienet tkun ġibi lill-majjistra u l-missier u t-tarbija jmorru l-knisja fuq il-battisteru fuq wara u jagħmlu ċerimonja qasira. Però ovvjament il-majjistra kienet ukoll eh, dejjem tkun dik il-persuna li tirreferi f'każ ta' problemi obstetriċi jew ginekoligi, ġifieri. Ġieli marret il-majjistra għall-magħmudija Ħafna, ħafna, ħafna drabi l-majstra kienet tkun hi flok l-omm għall-magħmudija għax l-omm kienu ngħidu fl-ewwel erbgħin jum għadha qabar miftuħ trid tistrieħ. Jiġifieri l-omm, il-majstra kienet tkun flokha. U magħha kien ikollha r-reffiegħa jgħidulha. Jiġifieri persuna naqam daqsha jew ta' xi erbatax-il sena żżomm it-tarbija hi waqt iċ-ċerimonja. U mbagħad il-majstra kienet ittiha xi ħaġa. Sew. U dawk li missier mhux magħruf ovvjament ħa tmur il-majstra naħseb waħidha. U forsi n-nanniet. Skont, eħe, kienu xorta jagħmdu t-tarbija, imma mbagħad skont it-tarbija hijiex lest, hijiex kienx pjanat li tkun adottata. Ġi mbagħad ovvjament il-familja l-ġdida tieħu l-inkarigu ta' daw ċerimonji. Sew, ċifiri kienet issir daqshekk malajr. Iva. L-adottazzjoni. Iva, iva, l-ewwel nies ġieli kienu l-om adottiva, l-om li ma kellix tfal, kienet tagħmel xi tip ta' mħadda biex taparsi tqilha biex imbagħad meta jkollha t-tarbija mhux kulħadd jistagħġeb. Ġifieri l-ftehim kien isir ġiġa minn qabel? Ġieli minn qabel iju. L-omm li kienet tkun tqila ġielet minn qabel kienet tgħid il-majstri isma' jiena impossibbli jew ma nistax, tinsiex dawn ma kellhomx riżorsi u għajnuna. Ġeneralment kienu jitkeċċew mid-djar, jispiċċaw jiġru l-hemm u l-hawn sakemm isibu l-ħadd. Il-bon pastur, per eżempju. Eżatt. Infatti, il-Majstra Ġorġina Portelli tirrakkontali kif darba parti mill-irwol tagħha kien illi tagħti tarbija lil omma tgħidilha tipo reddaħħa għall-aħħar darba it-tarbija tawha l-adozzjoni u l-Ġorġina l-Majstra ħadet il-ditfajla l-bon pastur tip ta' riabilitazzjoni li kien ituhom dak iż-żmien. Kif kienu jafu huma sewwa. U dawn dawn kollha mill-intervisti inti din ir-riċerka tiegħek għal din il-pubblikazzjoni kollox mill-intervisti u mid-dokumentazzjoni kif diġà semmejna il-reġistri tal-Mamudija, il-Santu Spiritu, l-Arkivju Nazzjonali, eh, dik id-dokumentazzjoni. Reġistri personali fi djar tan-nies, ovvjament, tal-majjistri stess, eżempju. Qegħdin miżmumin tajjeb dawn ir-reġistri għand il-familji? Ħafna minnhom iżommuhom bożża u tammirhom. Imbagħad taf x'ngħid jiena ċertu affarijiet bħal ċertu dokumenti li titkun naqa' fil-qasam biex tifhimhom Wara li jmutu dal-majjistri x'ħa jsir minnhom? Anke uliedhom, jiġifieri, jekk ħafna minnhom forsi jgħidulek u dawn ma jinteressawniex aħna. Għax inti fil-verità lista ta' ommijiet, dati u t-tarbija x'kienet u l-indirizz tara fuqhom. U ġeneralment ikun hemm xi ftit dettalji bħal kif kien it-twelid jew x'ġara wara, hekk għandix punti u dal-affarijiet. Ħafna interessanti. Jekk ma tkunx fil-qasam mhux ħa tifhimhom għax il-kliem bil-Latin Bħal kefalik u hekk, taf kif l-btajt dawn x'inhuma. Ħasra hu. Ġifieri d-dokumentazzjoni bil-Latin kienet? Kien hemm minnhom bil-Latin u kien hemm minnhom bl-Ingliż, imma ovvjament fil-bijoloġija għadna sal-lum ċertu kliem jibqa' bil-Latin. Latin. Pereżempju, każijiet interessanti, ħa nsemmilek pereżempju Maria Dolores Sapiano fiż-Żejtun. Maria Dolores Sapiano kellha karriera kolorita. Fosthom eżempju Sfortunatament, f'Mejju tal-1942, dakinhar tal-jum tat-tieġ tagħha, li kellu jkun l-isbaħ jum, fuq is-suntier tal-knisja parrokkjali kienet waqgħet bomba u qatlet diversi nies. Iż-Żejtun qed ngħid. Iż-Żejtun, jiġifieri kienet ħelsitha mill-qella tal-gwerra. Però il-Majjistra l-oħra Ġużeppa Bonnici, miż-Żejtun ukoll, sfortunatament kellha inċident ikrah bil-gwerra, Di bażikament mar il-missier ħabtilha fuq il-bieb għalha ejja ejja għax il-mara waslet bħal speċi ta' għandha bżonn l-għajnuna issa ma tistax tista' porti iktar. Dak il-ħin kien għaddej air raid u m'hemm x'tagħmel kellhom jiġru fit-triq li ta' min infakkar li Ġużeppa kellha seba' xhur tqala dak iż-żmien, jiġifieri bdiet tħaffef biex tidħol ġo did-dar, U qaltlu jekk il-mara bħal spiċċa għadha lura ninżlu fix-xelter għax mhux sigur bl-ajruplani għaddejjin bombi jaqgħu. Għalija. U kif waslu ħdej id-dar ta' din l-omm, eh, waqgħet bomba viċin u l-majjistra sabtitha mal-antiporta. Ir-raġel prova jipproteġiha kif seta' imma insomma, sakemm. Tilfet it-tarbija di. Di bażikament il-majistra bdiet tassisti l dilhom biex ikollha tarbija waqt dal-erej dax ma setgħux jiċċaqalqu u t-tarbija tagħha ma bdiex tħossha. Bil-blast tal-bomba kienet tilfet it-tarbija tagħha stess. Każijiet oħrajn interessanti, stejjer oħrajn li ħajra l dawn l-intervisti inti jirnexxilek tiddokumentom u dokumentajtom kelma b'kelma kif għalhom. Eżatt, verbatim. għaliex ma rrid inneħħi xejn mill-mertu tagħhom. Sew. Każ ieħor eżempju ta' Ġuġina Portelli, di kien il- Min fejn kienet din? Di rabat. Malta. Kien flaxija, kien il-xita, bard ksieħ, u ġew ġiġ gabillotti, mottin bil-ġlut, u għalula pal speċi ta' ejja għax għanna għaw mara ħatwellet għanna bżolajnu natijak. U r-raġel tagħha qalla pass biex fejn sejra qas nafuhom daw min jaffer ħajoħduk ix-xita u x'naf jiena. Qaltlu le ħammur, qaltlu issa mhux nara x'ġara x'għand x'hemm bżonn u marret u di meta marret sabet il-mara ġo ġo għar ħdej ħdej għax daw ftit qabel kienu qegħdin jaħsdu l-għelieqi jaħsdu xi qamħ. U bażikament dil-mara kienet qed tkorri. Ġifieri sabitha diġà tilfet ħafna demm u bdiet tispjegari kemm kien diffiċli tinżel tinżel ġo dawk l-irdumijiet ħdejha. Bdiet tinduna li qed tiddeterjora wisq u kellha bżonn l-għajnuna, imma ovvjament mobiles ma kienx jeżisti. Ovvjament. Bdiet ittiha x'tixrob u bdiet tipprova twaffqilha d-demm u ppruvaw jikkuntattjaw it-tabib li kien diffiċli ma rnexxilhomx u mbagħad ppruvaw iġibu l-ambulanza, ġifieri Tittisma lila il-klim tagħha, rakkonti l-biżat li kienu jġarbu kollha li xinti meta jkollok komplikazzjoni eh, għandek ġiex ħajjiet fidejk, għandek l-ommu tarbija. Jew mej pekorella ġi li spjegat li fej tarbija kienet tilħaq titwilet u kienet tilħaq tiksaħ. Ġbiex kienet tagħmel biex tarġa' saħħan it-tarbija. Mhux kulħadd kellu heaters, mhux kulħadd kellu fireplaces, mhux kulħadd kellu l-mezzi. Għax daw ferien eżempju mhux ħassib, kienu eżempju jgħorku t-tarbija bi ftit rum jew whiskey biex isaħħnuha, x'inkella ovvjament setgħet titlef ħajjitha biex hekk. Sew. Janice, konna qed insemmu xi każijiet interessanti. Per eżempju, il-każ ta' Maria Camilleri miż-Żejtun, din il-majjistra, x'kien il-każ? Ejwa, xi drabi l-majjistri riedu joqogħdu għar-regoli taċ-ċirkustanza tipo. Eżempju, di t-tifla taħt irrakkontali kif darba għamlu biċċa ma' għamdu, jiġri għamdu bil-biċċa ma' għajn omma, ma' Marija, għalqu l-għajnejha, ħaduha f'post wit l-għajn biex tassisti għal twelid u għallu la bħal speċi ta' maħniex ħanamlu lek lebda ħsara daw l-irġiel, ma għandna bżonn l-assistenza tiegħek, però ma tistax ma nixtiequx tkun taf fejn min u kif, hemm mara ħatwelled tassistiha, ovvjament fetħula lamat meta waslet fil-kamra sissiet il-din il-mara u reġgħu għalqu għajnejha biex hi ma tkunx taf li ma lokalità u min kien involut u x'nafin, fimt. Biex mm-hmm. għax huma beżaw li ħadd rapporta l-pulizija x'kien xi każ ta' eh, forsi prostituzzjoni u infedelta, ovvjament ma xtaqux li tinkixef. Sew, għax dak iż-żmien kien kontra l-liġi. Għalkemm il-prostituzzjoni fil-ċertu postijiet wieħed seta' jagħmilha. Mbagħad għandi każijiet. La darba l-bibin ikunu malqin. Eżatt ma tħallx fija bħala liġi ġifieri, iktar bħala l-xogħol tal-majistra. Mbagħad għandi minnhom umoristiċi, eżempju Mejpe Korella tirrakkonta qiegħda fil-ktieb. Dita ta' slima. Ta' slima, ejju. Eh, kif darba minnhom kien kienet qed tassisti forfa, kien il-bart u l-raġel qaltlu jxal il-valor li kien jisu tip ta' heater jaħdem bil-petrolju. Niftakarhom il-valors. U da bil-fixla ma nafx għamel u dal-valor qabad. Iġviri, il-raġel jiprofa jitfi il-valor, l-om titqanżaħ u l-majstra tiprofa tilqat tarbija fl-istess kamra, ġviri kan kommossjoni, ma setawx joħorġu minn ġol orfa. Ovvjament l-omm ma setax tinġarr, imma mbagħad qalt li ġri bi sħana ma' dari, kważi ħa naqbdu, kellha tassisti. Is-sehem tal-missier fil-ħlas. Skont x'tip ta' missier ikollok, hemm min jgħidli le jiena nħalli avolja nkun miġugħa, eżempju l-ommijiet kien jgħidu le avolja nkun miġugħa jien nħallih imur ix-xogħol għax dak ifixkinni jġibhom bi kbar u jaġġibhom. Mbagħad kien hemm min iridu hemmhekk biex jgħinu. E, f'kas partikolari, eżempju, kien hemm il-majstra qed tassistilhom, qed tirrakkonta lilhom, u talbet ftit iktar lampi tal-petrolju x'kienet jidlam, u kif fetħet il-bib għax ir-raġel ritinew li l-lampi u kif ra il-mara f'dik is-sura tant infixel li telaqhom minn idejh u spiċċa kissirhom u kellhom ikomplu twelid bid-dawl tax-xema, bid-dawl tax-xema biss. Ġihem mhux kulħadd tiġi ruħu l-istess u l-insirijiet. Sew, stejjer iktar. U darba partikolari, eżempju, fil-Majstra Franċeska ta' Ħazzebbuċ, it-tifel ta' ħajra konta kem kien perikolus fi żmien l-istrajk ta' tobba x'marid biex taħdem. Din qed nitkellmu aħna issa it-tifel mhux hi. Għax hi sfortunatament laħet mietet. Sew, l-istrajk ta' tobba snin 70. 70, eżatt. Ġidik l-istrajk ta' tobba hi kienet is-suq u ma ridwiex is-suldati kienu ġifieri kull darba jtellfuha jwaffquha milli taħdem ġifieri kienu anke għeddewha li jisparawlha. Mbagħad kienet tkellmet il-pulizija għall-protezzjoni għaliex kienet qed tiġi qisha strike breaker u ovvjament kienu għamlulha salib mal-karozza biex u kellha r-raġel tagħha magħha biex għall-protezzjoni biex għall-inqas iħalluha taħdem lilha għax ovvjament inti l-istrajk l-isptar mhux fil-komunità. Eh, kella sfidi, kellhom sfidi, mela ma kellhomx. Ġifieri sa snin 70 eh, jien niftakru li sulbira s-sebgħinijiet. Mela. Kienu għadhom eh, iweldu d-dar. Kien hemm majstra partikolari l-Kalkara ġisib rapporti f'tal-pulizija Qalulha, ġew ġiex irġiel għaliha, qalulha, Ejja għax hawn mara qed twelled għandha bżonn l-għajnuna tiegħek, waffqu ħdej il-kabuċċini tal-Kalkara u ttantawha, ppruvaw jittantawha sesswalment, jiġifieri. U mbagħad kien ħareġ xi kelb għalihom beżgħu u telquha u hi marret tiġri ovvjament fl-għassa tal-Pulizija. Jiġifieri, fl-okkurrenzi tal-Pulizija hemm dawn it-tip ta' rakkonti. Eżatt, li ovvjament kienu jkunu mbagħad pubblikati fuq il-gazzetta. it-Times of Malta speċjalment u jien kont insibhom minn hemmhekk. Ġifieri għamilt ukoll riċerka mill-gazzetti. Dażgur, fuq il-gazzetti eżempju kienu jħabbru wkoll li l-majjistra partikolari gradwat u ħa tibda sservi toqgħod f'dik id-dar, jagħtu l-indirizz, biex dak li jkun ikun jista' jmur iħabbat fuq dak il-bieb u jsib lilha. Sew, u x'gazzetti kienu daw? X'gazzetti Times of Malta? Jiena ħafna Times of Malta użajt. gazzetti oħrajn, per eżempju, dak iż-żmien. Il-berqa u hekk ma tantx użajt minnhom. Il-Times of Malta kienet tagħti ħafna informazzjoni, anka eżempju fil-gazzetti, sibtu wkoll dwar id-gergir li kun hemm fil-Victory Kitchen li ma kienx hemm ikel nutrittiv biżejjed u kienu ħarġu stqarrija il-majjistri li l-ommijiet mhux tqal mhux qed isostnu ruħhom biżejjed. Infatti kienu sibtu wkoll li r-raxin kienu żiduhulhom lil ommijiet tqal biex ikunu jistgħu jsostnu t-tqala u t-tarbija tagħhom. Kien hemm tgergir ukoll ħabba nuqqas ta' iġene fix-xelter u kien hemm ukoll problemi għax kien hemm xi żmien ma setgħux idaħħlu banketti magħhom. Imma ovvjament mara tqila ma tistax toqgħod għal ħin twil fuq saqajha. Sew, semmejt ix-xelters. Pereżempju, ġieli nbnew xi forma ta' xelters li taw lok proprju għall-majjistri. Iva, bażikament, xelters hawn ġiex tipi, pubbliċi u privati. Issa, il-majjistri, speċjalment eżempju ta' Ħaż-Żabbar u ta' Ħal-Qormi, kienu ħafru xelter taħt id-dar, ovvjament għall-protezzjoni tal-familja tagħhom, Imma dan ix-xelter kien jinkludi wkoll kamra apposta biex min għandu jiġi jwelled, jiġi jwelled hemm fix-xelter tagħhom. Ġifieri fid-dar tagħhom. Fid-dar tagħhom flok toħroġ il-majjistra tiġi l-omm. Ovvjament, ix-xelter kien ikun ftit differenti għax dil-kamra kienet tkun bil-madum u kien ikollha sink jew provvista ta' ilma għal iktar iġene. Imma fix-xelters pubbliċi wkoll kien hemm kmamar imħaffrin apposta biex in-nisa jwelldu. U jiena sibt ix-xelter tal-Birgu, li qiegħed taħt Cuvra Port, u x-xelter tal-mellieħa. Ġdaw kienu jkunu kmamar fil-bidu, ġeneralment, u segregati mill-kumplament tax-xeltri ta' fejn joqogħdu l-pubbliku biex, ovvjament, il-mara jkollha iktar privatezza, eħe, kien bil-bieb, eżempju, kien iktar spazjuż, kien bil-madum, u l-kumplament tax-xelter ma kienx ikollu dil-faċilità. Sew. U kien hemm diversi ħlasijiet fix-xelter, twelidijiet. Iva. U sibthom dokumentati wkoll, fosthom fix-xelter tal-Majjistra ta' Ħaż-Żabbar qiegħed dokumentat ukoll fl-arkivji parrokkjali ta' Ħaż-Żabbar stess. Ukoll. Ġifieri, mhm. ir-riċerka li f'dawn ir-reġistri tal-privat huma simili għad-dokumentazzjoni li hemm eh, fl-uffiċċju tal-kappillan. Eżatt, għax inti l-majistra Tiktibhom fuq il-ktieb tagħha u mbagħad tittoħodhom l-għassa u l-pulizija jikkopja d-dettalji tat-twelid, jiġifieri l-isem, il-kuljom tal-koppja, l-indirizz, il-data u l-ħin, is-sess tat-tarbija u f'liema stat, jekk hux ħajja jew mejta, u ovvjament ġieli jiktbu l-isem il-Majjistra ta' min kienet li assistiet. U mbagħad jerġgħu jirreġistrati fl-arkivji tal-parroċċa meta ssir il-magħmudija. Reġistru pubbliku. Hemm imniżlin il-majjistri? Reġistru pubbliku li li kon qed ngħidu l-ewwel fejjem il-majstri kollha mniżlina għadni ma sibtux. Sew, ċifiri dan huwa propju ta' reġistru pubbliku allura, dan ir-reġistru li qed fittex int. Eżatt. Kif għatlek jaf kien hemm wieħed il-qorti imma għadni qed infittex. Ovvjament ir-riċerka Vera, il-ktieb huwa publikat, imma jiena xorta għadni. Għadek għaddejja, għadek għaddejja. Zgur, zgur. Għadek għaddejja. Għadni rrit narrex iktar għawdex, għadni rrit nara iktar. ċini raġuni għawdex? Semmejt li narrex iktar għawdex. Għax għawdex jaffaxinani, għalix fi ħafna stejjer. Speċjalment hemm kunvent partikolari li milli qaluli fl-intervisti hemm kamra partikolari fejn kienu jwelldu n-nisa dawk li kienu jinqabdu tqalu ma jridux juru, kienu jmorru jwelldu hemm. Issa xem interessanti, irrid nkun naf x'fiha dil-kamra, irrid nkun naf kif inhi dil-kamra. Il-Knisja kooperat? Min kien jaħdem. Il-Knisja. Trid qis li xenarju daqsxejn tabu. Imma hija parti mill-istorja. U hija parti mill-istorja. U tajjeb li niddokumentaw l-istorja propju kif inhi. Ifhem, bħala mamudijiet kelli aċċess. I mean, żejtun, eżempju, l-arċiprit kien talab ninħallas biex nara paġna paġna. Kien hemm parreċċi oħra li kienu. Biex tħallas għar-riċerka ġifieri, biex tagħmel riċerka. Kull pa inqabad il xi ħadd milli ritu kull paġna xtaq li jiena nħallas 1 euro ta' kull paġna li jqalleb. Ġifieri dik ma jenitx. Ma dawn reġistri tal-mamudi. Eh, ma mhux kulħadd jaħseb l-istess le. Eh, eh, eh sif sfidi ju. Daw il-eżempju ċertu dokumentazzjonijiet ta' ċertu konventi li kienu jisiru twelid bil-moħbi, ma jkunux aċċessibbli li tista' tilħaqhom kif trid, speċjalment jiena li m'iniex qiegħda taħt l-ebda entità. Imma 70 sena daw li wieħed irid iqis li għandek il-snin tal-privatezza. Ekku, lejna dejjem. Aħna timorru eh, żmien il-gwerra li għaddik tal minn 70 sena. Żgur, ma tixtaq ta' qalbek ifimni. Hemm min jieħu pjaċir bik u joħroġ barra mill-lok u ġbi ħafna drabi dejjem sibt għajnuna. L-intervisti, l-intervisti, il-problemi li sibt, eh, per eżempju, Intervisti eh, l-problemi fi ħatija, għax tant, tant, jena intervistajt madwar matejn. Jgħidulek. ħafna jgħiduli. Kien hemm min eh, miġri tant ħassu komdu fetaħ qalbu li jispiċċa jibki. Eżempju, kelli persuna partikolari li bdiet tirrakkuntali fejn tilfet it-tlet trabi, ġifieri konsekuttivi wara xuxin. U l-majistra kellha tkun hemm biex tassisti għat-twelid tal-fetu, ġifieri, u mbagħad isir raxkament wara, u ġifieri avolja kienu għaddew 'il fuq minn 50 sena, bdiet tibki. Xorta, emozjonali. Xorta, xorta, xorta. Ġveri, eħek, miex xi ħaġa bħalma qed nagħmlu jina u inti, di fi ħafna emozzjoni fiha. Eh, kien hemm min eżempju mara partikolari bdiet tirrakkuntali kif eżempju tawa il-porga biex twellet, biex tħaffef it-twelid, ma laħqix ġiet il-majistra di marret tuża is-slop u spiċċa waqgħet il-tarbija ġo slop. Bot ovvjament ħafna paniku xi kienet. Slok ta' jibqin ngħidu li huwa dak il-barmil. Eżatt. Mbagħad biex taxxaqa in-nanna tagħha li kienet tgħix fl-istess dar kienet truxa u għamja. U bdiet tajjat kemm tajjat ma bdiex tinstema, ma bdiex ma stax tiġi żejna. Mbagħad bdiet issaħħan it-tarbija kif ta' fi, ovvjament kienet ta' maħla bil-kurdun. Inzertat ġiet omma talaw jiġru, ovvjament ġabet il-majstra u komplew it-twelid, I mean, Neħew il-borża, qatgħu l-kordun. Ġenis, il-basket tal-majjistra, x'kien ikollha fih? Il-basket kien hemm ir-regoli ta' li ħarġu fis-7 ta' Awwissu 1899 u kellu lista ta' oġġetti li jrid ikollu fih. Fosthom kien ikollu sterilizzatur, fardal li trid tilbes, stetoskop biex tkun tista' tisma' l-qalb tal-omm u tat-tarbija, imqassijiet, temperatura, ġifieri termometru, catheter biex tbattal il-borża tal-pipì, numru ta' antiseptic preparations, antisettiċi, sapun, eh, tajjar, pinard biex tisma' l-qalb tat-tarbija. U affarijiet oħra biex tagħmel il-punti, biex twaqaf id-demm, siringi, mediċini. Din ir-riċerka fejn sibta? Dan dokument. Dan dokument sibtu Santu Spirtu u fil-gazzetta tal-gvern ta' dil-ġurnata kont fortunata biżżejjed li nsertajt rajta u sibt ir-regoli kemm bl-Ingliż u kemm bit-Taljan ta' xrid ikollhom fil-basket. L-aħħar esperjenza tiegħek f'din ir-riċerka li għamilt u probabbli li għadek għaddejja. Mhm. Xejn, jina inħoss li daw in-nisa, il-majstri għadda mhumiex apprezzati biżejjed. U għaliex jiena nħoss li dan nisa għandhom ikobżon li jiġu iktar apprezzati u magħrufa fis-soċjetà, mill pubblikazzjoni tal-ktieb biex min jinteressa u jirrispetta iktar dan il-mestier li jintilef għandu kollox lest kemm jismagħni jew kemm jaqra u jkun jista' jifhem hu stess u jaqra kliemhom stess ta' min vera huma dan-nisa. Janice, Irġiel li jkunu majjistri, jista' jkun? Jista' jkun. Imma mhux is-soltu li japplikawha Malta. Sa fejn naf jien sentejn ilu kien applika raġel imma ma nafx kif kompliet il-biċċa. Grazzi Ġenis, ħadd pjaċir għamilna sija nisma' dawn ir-rakkonti l-istudju tiegħek, l-esperjenzi eh, fl-arkivji, l-arkivji parrokjali, l-gazzetti li minnhom ovvjament ġibart ħafna, kif ukoll dawk l-intervisti, l-intervisti, diversi intervisti li ovvjament tajjeb li dawn tippreservom inti eh, għalik forsi u d-dim u kol jiġu eh, jenidu għek ikunu aċċessibbli wkoll għal aktar riċerka. Nirringrazzjak. Grazzi lilek vera ħadd gost u nsellem is-selmiew. Tajjeb li ngħidu l-Arkivju Nazzjonali għandu l-proġett eh, ta' l-Arkivju Orali u Viżiv fil-Memorja Kollettiva f'bosta filmati, ritratti u ħoss. Eh, dan l-Arkivju Audiovisiv eh, bl-isem ta' Memorja jinkludi wkoll bosta intervisti. Wieħed jista' jaċċessa wkoll is-sit ta' Memorja permezz ta' www.memorja.com. Nfakkarkom li dan il-programm jista' jerġa' jinstema' fuq is-sit netondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati. Jien u Anastas ma fadalli xejna aktar għallum nistidinkom għal programm ieħor mill-arkivji ġi moħra fl-istess ħin. Il-ħadd fil-għaxija fuq 8 u nofs ta' fl-għaxija fuq netfm kif ukoll netfm.com.mt. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, islim u s-saħħa.